orduan, gaurko emankizuna informazio honekin hasiko dugu, eh, ez galdetu zendako, be, eguneko inspirazioaren arabera. Mila urteren buruan, gure mundua desagertuko da edo beki erran eh, gu eskidagiago hemen bizitzen alko. Orden hori, Stephen Hawking fisikari famatuak erran du. Uh, eh, Berba ez dutzen duzie, eh, Stephen Hawking aski famatua baita. Uh, fisikoki ere, hainitz ikusten da, fisikoki uh, aurki errotadun batean da, ordenagailu nagailu batekin, parean loturik, burua ere atxikia du, tetraplegikoa baita. Eta bere azken berria, beraz, fisikari biziki eh, segitua baita eh, hau. Gizon eta emazteak, beraz, emazteak lura utzi beharko dutela mila urteren buruan. Bo, uftitzen gira guezkira hori zanen, normalki. Aldatzen da pixka bat, bere azken esaldi azkarra zen, lan gerosa bilakatzen altzera lura, ekstra lurtarekin harremanetan sartzen saiatzea. Bo, zendako zer dakizuzuk guk ezakiguna inbadituko gaituzte hori da bon, lasai iti filme bat zen eta inu iti txintxoa zen bon. lura geroz eta hau lagoa dela eta hor, bizi direnak mila urteren buruan, ebe ez dira gehiago bizirik mantetzen alko. Ara zer dion. Baina berak esperantza txikitzen du, hobeki ere gaitenan nuke, bizki positiboa da. Gure jakitate egarriari esker mila urte barne eguzki sistema esploratzeko gai izanen baikira. Beraz lurra uzten alko dugu gozoan bakarrik suntsitzen beste mundu bat handeatzen hasteko gisan. Adibidez, berak dirustatzen du proiektu bat planeta baten esplorazioa bultzatzeko gisan. Hemendik lau kakotx bi eh, argi urtera dena, eh, gotiu gura bera, eh, duzie. Eta gure planetari, gure planetari eite lukeela iduriz, eh, atmosfera aldetik eta bar. Proxima Centuri bi deitzen da, hau da biharko lugaren biztan lehen geroa. Espazio zundak bidali dituzte jadanik, eta berrogei gai buruan gutxi gora bera lehen emaitzak jasoko dituzte. Bere ustez, mende baten buruan beraz, bertan kolonia baten instalatzeko posibilitatea balitaike, berak dio, Stefan Okinek ere dionaz, hortik pasa behar gira, klima aldaketa, asteroiduen talkak, inteligentzia artifizialaren garapena, gure geroan diren lan nagusiak beharrezkoak direla uste baitu fisikari famatunek, unibertsua konkistatzeko gizan, simpliki. Iringarria da zen, eh, bere diskurtsoa bukatzen du olako esaldi filosofiko eta positibo batekin iduridu Dalai Lama, kolpez mintzoz zaukula, munduaren suntsitzearen zale delarik. Eh, irakurtzen dauziet, eh, bon, lasai euskaraz, ez da inglesez, um, Hause. Izageri begira egotea pentsatu zuen zangoeri begira egon ordez. Saiatu logikaren gogoetatzea zuen mundua kontsideratuz. Auskalo biziaren zailtasunak, beti bada zerbait egiten aldu zuena eta hortan onak izaiten ahal positibo, ala zer dion, gure fisikaria handiak lurra suntxitzen ari gira, bainan biharko jendeak Proxima Century B planetan biziko dira positif bomb baten gixara azkenean, ez? Naure burua, positibom, bejakatu nahi dut, positibom, naure burua, bon, de bon, bon, de bon, bon, de bon, bon, de bon, bon, de bon, bon, de bon, bon, de bon, bon, de bon, bon, de bon, bon, de bon, bon, bon. Donai dos, positibom, bom. Stand positibom, går dos, positibom, bom. Pizza positibom, positibom, positibom, bom. Stand positibom, positibom, positibom, positibom, bom. positibom, bom, positibom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, Jose hau taldea positif bom kantuarekin, eh, mila batzion talarrogeita maseian sortu zen talde hau, bi mila urtean eh, bukatzeko eta behinigo muguruza musikaren inguruan orziren zertzi orduinez eta Javier Muguruza ere, besteak beste, eta beraz Dominikar Errepublikako periko ripiau izeneko taldean eredua hartuz, uh, lau musika disko, atera zituzten, taldea desegintzelatrik onotik uh, eh, inigo Muguruzak sagarroi sortu zuen. Itzetapu Eta laster eh, beste kantu bat erentzunen dugu, bizpairu minuturen eh, buruan eh, hori, eta izango da beraz uh, ostiraleko kantua, Bixente eta Davidek sortu dutena, Euskal Iratien zat, espresuki, labetero, beraz, uh, behastero, justuki, uh, a, kantu bat sortzen dute laguntzaileak, eta gaur, beraz, Bixente eta Davidek, Jarri dira piskat estatu batuei begira besteak bete, beste istantenator kantuarekin. Hori, laste raipatuko dugu. Beraz, lehenik eh, interneten itzulino bat edo mm, gomendio bat, argudio hon bat atsemain baitut egun, eh, argudio hon bat Facebook desagertarazeko zuen bizitzetatik. Bon, zuen bizietarik kentzeko zaila ikusten dut, mementukot, salbu indar pixka bat iten lortzen aldu zuen sekur naiz. Ehm, zuen telefonotatik behintzat, irakurri berri dut, zuen smartphoneetatik kentzen bazen uten Facebook aplikazioa, bateria euneko hogei gutiago gastatuko zenutela, eta ondorioz ere zuen telefonoak obekio funtzionatuko zutela. Bo, mestena zer erosten alduzi azken telefono berria, entxegur, oino obeki funtzionatuko du, eh, hori eh? zekik Eta erresuma batua intzina doa eta berdenboran eh, gibelka ere. Brexitaren autua egin dutenetik erresuma batuarek uh, eh, pixka bat nahi dutena egiten dute edo uh, eh, alabeak ez dira ekonomia merkatuaren edo ekonomia merkatua desberdinki pentsatu nahian ere. Merkatu handan bat galdu baitu erresuma batuak bainan Balitaike proiektu bat, batzuek, intiesatuko dituenak berdin, bertako politikari batzuek eh, defendatzen dutena, ez denek, eh? kanabisaren aldeko urratxak egin behar liteizkela uste dute erresuma batuan. Dirua baita, hor egiteko, biztan dena, hor da dena, diruaren goxea, eta beharra ere gobernuaren zat, eh, dirua baita, eta initz miliarrak biltzen aliteizke urtero, beltzean pasatzen den diru guzi hori gobernuak biltzen al balu, eta horrek sortuko luken, turismoa ere, pentsa. Boaz gira ino hortan, ez dira, Eh, hortan uh, erez, baina bon, Kalifornian egin dute, Kanadan ere deskriminalizatu dute eta Alemania ere ari da medikuntzarako kanabisa legalizatu nahian. Beste proiektuetan ere resuma batuen, be, resuma batuen hori duriz uh, zailtasun guti olako eh, legeak plantan emaiteko. Um, joaren astean bozkatu dute zainketa maila oska gorago batean emaitea mila behatzen talaru liburua berriz hartzen dugu, George Orwellena, eta hor zainketa lege ekstremoena demokrazia batean iduriz occidental munduan, hola mm, dio behintzat, hola deskribatzen du Eduard Snowdenek, eh, alerta emaile famatuak orain, interneten egiten diren mugimendu guziak, Zainduak izango dira lege honek ilan, eh, ala da proiektua, dokumentuak izango dira edo dokumentatuak, internet eh, fornitzaileak ere berko turbiletik segitu, haien erabiltzailean historikoa urte batez, atxikitzea behartuak izango dira, eta estatuak irabiltzen alko ditu. Informatzailea agentziak ere nahi badute libreki, inglesen ordenagailuak edo eta telefonuak akeatzen alko dituzte. Bentsatzen hori dena sekuritatearen eh, izenean, eta uh, biztanle guzien esekuritatearen izenean, Amnesti Internacionalek alarma gurria piztu du hemen. Azpi maratu, zer batuko biztanleen e-mailak eta mesuak tratatuak izango direla, batzutan irakurriak eta txikiak. Zerbitzu sekretuak egiten alko dute eta poliziak eta gobernuak ere biztan dena. Deialdi bat piztu da bera, zer batuetan, haien diputatuak galdezkatzeko eta presioa emaiteko lege hori begira. Baina gobernuak dio, eh, ez dela, deus, tranquil, gaur egun legea indartzen duela, besterik ez, eta egokituz sustut teknologia berrieri. Bon, jakin, uh, hemen ere olako legeak eh, hor direla, eh, frantziako lujaldean hortik urbil baitira ere, dena den bere urgentziazko egoera hortan, ber eskubideak baititu gobernuak eta poliziak. Eta bon, biztan lehen eskubideak, beste gomatez haipatuko ditugu berdin eta putz, telebista utz irratia Eta musikaren tenorea itzeman bezala, bostak eta emberetzi direlarik eh, Euskal jatietan eh, eta oraingoan beraz, Bixente eta David Zieritza. Ikusten duzu goizean argia hasten denian. Washington DC aldean Etxe haundizko Etxe zuria Lau banderaren erdian Zakur zuriak atean Fasista batzuk aldean Build that wall, build that wall, build that wall, build that wall, build that wall. Amerikanik egina, kantuan nahi dut jahi nola nuen diskurtsoa ahalgen gahi. Botatuz mila hitz lahi, Hilegian da hilahi. Donatrem nizta kasu hor Asian geldi hadihunat Hiabilen islamistan Ta deia hemen bazira hasta la vista Ta musulmanak ezkezka Hori zuen isla ez da Donatrem nizta kasu guretzat lanean segi Mexikak eta Mexikano muju hori eraikitzen lanotaraino Izanen da haundiago Games of Thronekoa baino Donald Trump nizta kasu hor istanten ato dut ah Mexika Kolten bat izan gitezen eta gerlaren ahmaiera dut izen betzen Haitzaren ta semearen izenian diot ahmen Donat jenizta kasu hor istanten Putin i aiz lagun mina Min egiten din laguna munduko jostailuak utzi dauzkiz Muzik botoak dugi hau zer data Ups, ez dut espres inbarka Donat janizta kasu hori istanten atom Ez da, tu batua Maite dut nik sohlekuan Aiten amek autatua Munduan bakna Zaut iduritzen Nun bain naizera galdua Nola hor bain naiz sortua Hor utziren dut Ja, sentitzen da luzen David Milskershorkunsa eder unintzat uh, build that wall, eh gibelan zagutzen duzu berdin eh, Donald Trumpen lema famatua eraiki eh, muru hori Mexikaren zat eh, ebe, inspirazioa hemen eta uh, atseman duziela mil eskerzieri eta horretarazten dautzuet beraz hau uh, kantu hau goiz behiren zat sortua dela Euskal ratien zat hostira lero entzuten alduzina sortziak eta laur den sortziak eta amaridian are jantza gehiago keiteko eta aste guziz beraz entzule talde batek sortzen duela orain arte entzun entzundakoak eta sortutakoak ere entzuten aldituzi berriz eh, bai uh, interneten euskalirateak puntu eus web gunean itzetaputzen eh, besailean hor uh, aste entzuten aldirelarik eta uh, goiz berriko bideo youtube kanalean ere partekatuak dira kantu horiek beraz MC Stalin zaidenak, Majalen Arzaliusenak, Itxasuko Gaztena eta Bixente eta Davidenak horiek beraz mil esker zieri. iteta Eta be, telebista utzi beti erraiten baitut, baina gaur ikusi dut eh, emankizun bat, ordean ez dakit den edo ez, eh, baina Ba, Euskal Telebistan da eta gaur gauean ikusten alko duzie eh, Euskal Telebistako webgunean aurkezten duen bezala pintxo eta pote saioa pintxo eta pote uh, beraz uh, ohitura hori karikako ohitura hori telebistara ekartzen dute eta laudiorat joa egiten dira gaur iduriz Asier Ormazat Andoni Agirre Gomez Kort eta dira gomitak eta hor promenatzen dira laudioko kariketan pintxo eta kalol, kasolatxo mikologikoen zazpigaren bilbidea ezagutzerat. Bo, hor abiatzen da zerrenda eoien orkezpenean ostatu hortarat joan dira, honekin mintzatu dira, hau dute eta bar eta bar, eite beke bere webgunean emaiten duen deskribapenaren arabera, ez dut inoiz ikusi erramezala, baina pentsu dut, divertigarria dela, ba, hola jango dugu, pintxo tapote, gaur gauan izanen da beraz amarrak eta laur denetan, Euskal Telebistan, eta bon, berezikia aipatzen dautziet, ikusi baitut, pintxo potean ere, um, ehm, jogurina boroa, artistarekin topo egingo gautela, aitzulo barri tabernan, berekin eh, egongo direla eta koktel bat jastatuko dutela, ez dakizuela norden jogurina boro ba. Hor joan, bere kantu bat, entzun behar dugu, Maite dusonarekin gozatu deitzen dena enzunitzak Beste meditzen satiruzingen zure bizkasenik hartu zenuen atea xa bakarrak zapatuz Zure nortasun ez eskutatu Barruko gogoa tarrikatu Maite duzunarekin gozatu Azkatasun egalak zapatuz Zure nortasun ez eskutatu tras laxa galaxia Karolina Boroba deitzen da artista hau maite duzunarekin gozatu kantuarekin, eh, mesua simplea da hemen, eta uh, beraren edo artista honen deskubritzeko edo deskribatzeko berak eh, simpleki erraiten du, zure lagun trabestian naiz, jogurina boroba, eta beraz, eh, homoseksualen gehien eh, eta travestien eh, aldeko bojoka ere eramaiten du, Euskaldun artista unek, eta bergia erran Euskal Telebistan hainitz ikusten da, olako emankizunetan parte hartza gustuko du ere, parte hartu zuen ere naski korrikaren zat, mesupolita ere bota zuen joen urtean naski, izan zelarik korrika beraz 2000 eta ma bostean, eta jogurina boroa beraz, deskubritzeko parada interneten bere bideoklipak ere ikustekoak eh, baitira, duten ezagutzen. Seak laurden gutitan gure gomita iban rinie izango da, horren laurden maten uh, eh, buruan, piskat lehenago era minutaren buruan gurekin izango da, eta eh, aipatuko dugu, bastreng deitu mini festivala ostegunean abiatuko dena hau, baiona eta artean, klasifikatzen ahal ez diren musikak Eh, hauek eh, maite dituzte eta deskubriarazi nahi dituzte eta benturazale guziai idekia den ekitaldia beraz eh, laster aipatuko dugu. Bostak terdi mementuz, Euskal Iratietan berriak zurekin Bernadetar gaina. berriak zurekin Bernadetar gaina. Angeluko kanto olizeuan erakaslea greban ziren egun informatika sarea estatu txarrian eta gaizki ibiltzen tresnak zaharkituak erakasle geienak eh, geienek lana utzi dute beren haserea jada jakina azia zuten zuzendariari bai eta ere liseuen ardura duen akitania eskualdeari bainan gauzak ez ziren aldatzen eta greba egin dute. Ostegunean, suhiltzaileen aldi izanen da Euskal Herri eta Biarnoko suhiltzaile profesionalak eta sokorri zerbitzuetako beste langileak greban izanen dira eta pauen manifestaldi bat eginen dute lan baldintza gero eta txarragoak dituztela pleini dira. Paueko hauzitegiak, haste baten burian jakin du Donian Eloizun da remastearen kontrako euroagindua onartzen duen ala ez, egun galdea aztertzen zuen, hauzia gibelatua izan zen argitasun gehiagoren galdeiteko, emazte hau bi aldiz arrastatua izan zen irunen edana eta autoa gidatzen zuela, urrian oporretarat joaitean miarritzeko aireportuan jakintzuen euroagindu bat bazela bere kontra, Paueko hauzitegiak erabakia jazaruaren hogoita behatzean jakitera temanen dako. Euskal Autonomia Erkidegoko gobernua osatuko du Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskadiko Alderdi Sozialistarekin, gobernu ituna izenpetu dute eta gaur du aurkeztuko inigo urkulu lendakariak. Alderdi Sozialista beraz, Euskadiko gobernuan sartuko da, hiru sail ere manen ditu, lana turisma eta bizitegiak, besteak Eusko Alderdi Jeltzaleak ukanen ditu, bozen kampainan erran bazuten ere batzu eta beste getzutela itzarmenik eginen, PNBek gobernu sendua egitea deliberatu du gehiengo sorik ezpaitzuen parlamentuan. Urte berria hurbiltzearekin, sehaskak egutegi berriak argitaratu ditu, aurten Bob Etm prentsa argazkilariak ditu bere hamabi argazki eskaini, ez tabada piztu dute argazki batzuk, burraso batzuek ez egokia iduritu argazki horiek sehaskaren egutegietan argitaratzea, Bob Etm kaldiz dio bere lanaren ikuspegi ahalbezain zabala emanai izan duen. Marcella. Uchimandoka. Utsumandokan Charles Bidegen jinen zaiku oker eta makur hitzekin. Makurra antzuten duzula, ipesatzen duzu, okertua bezala, biurria dela. Bestalde ere erreiten alduzu, istripu batean izan dea makurrik. Aldiz Jean-Jo Ferranuek kapitalismoaen istoia dela eta telorismoa aipatuko deiku. Telorek adibidez pala batzuk eh, banatzeko langileen eh, besoak neurtzen zituen. eraiteko bon, zuk hartuko duzu pala hori eta pala horekin meta hori ustuko duzu, hogeita hamar golpetan. Eta eniaute etxamendik aldiz zutik kantoiaz sehetak zunak ekarriko teizku. Prefetak demolartan zutik deitzen ziena, bazitean interview bakinak ziduestekin investigatula, un carteron de, de cervelet, euh, avec une revue qui s'appelle Zutik. Utsubandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsubandoko! gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Zelekta mundak orkestua hotshot irrazaioa. Aztelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin aste hartetan, guri erratearen hogeita arrabots kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak zuria betzez irratzaiora. Astezkenetan, zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratzaioa. Ostegunetan, bidaso atak, punk emankizuna. Eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, Eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. Adi musika mankizuna, asteak gauetan bederatzietan Biziki maite isi Larun bat gauetan aneketan Eta ere Ikande gauetan zazpietan Eta bai Asi nahi, zerbait zentetzen Arruan, adi Gaur gauean duzu itzordua beraz, adi emankizunarekin. Itz eta putz, itz eta putz, itz itzeta, itz putz, putz, putz, putz, putz. prentxan, eh, ipagai nagusiak tenore hontan eh, eta be, berrietan aipatzen zuen ere Bernadetek, e jota PSE akordioa eh, berriako titulu nagusietan. Gobernu akordioa izenpetu dute eaiotak eta alderdi sozialistak. Irusail kudeatuko ditu ondoko gobernuan alderdi sozialistak lan eta justizia saila turismo, merkataritza eta kontsumo saila eta ingurumen lujalde antolaketa eta etxe bizitza saila. Hor beraz hori loturik eh, hainbat lotura proposatzen ditu berriak, akordioa ere irakurtzen alduzie eh, dokumentu batean, zehazki zer den, eh, posizioko alderdiak uste dute orain artekoaren jarraipena dela akordioa, bazkide haula titulupean ere iritzi artikulua sarean emaiten du John Ordonez. Lopezek. Bestalde berrian, politika sailean, foro soziala borondateen arresi bat eraiki beharra hori azaldu duz eh, foroak. Azken aldiko gerta ere, kamez gaizto batera garamatzan mobiola baten itxuta hartu dutela dio eta neurriak hartu beharra direla ohartarazi du. Astelenean bilkura egin zuen foro sozialeko adostasun plaza sarearen eh, koordinazio organoak eta ondorio argi bat atera zuten ango kideek Ertzaintzak urgentziaz heldu behar zaio 2008an onartutako gomendioen laugarren ardatzari, hotx, giza eskubideak bultzatu eta bermatzeari, uh, ba, lotutako gaia beraz, eh? uh, berrian, bestena zartikulu guzia hasiko niz irakurtzen. Bestalde ere berrian, uh, goiri zelaiaren hitzak hemen Euskal Unibertsitatean gira, gure eskudagoen dagoen guztia egingo dugu, hauteskundeak askatasunean egiteko. Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak azken asteetako protesta ekintzak gaitze txiritu eta osteguneko hauteskundeetan parte hartzeko deia egindu. Unibertsitatea askatasun gune bihurtzeko inarrizko eskubide guziak bermatuko dituztela errandu beraz errektoreak eh, eta hoien artean biztanda haute eskunde prozesua. Argian bestalde Kanada eta Europaren arteko zeta akordioa Europako ausitegira tera maiteko eskatu dute kasik eun euro diputatuk. Laro gaitamar lege biltzarkide inguruk aurkestu dute mozio hau, haien eskaria da Europako justizia auzitegiak zeta aztertu eta Europako lege diarekin guztiz batera garria ote den erabakitzea. Abenduan erabakiko du euro lege zeta akordioa akordioa transatlantikoa beraz eh, onartzen duen ala ez. Bestalde argian ere hautsa gure hautsa prentsa askatasunaren alde uh, dirazpen eta prentsa askatasunaren alde eta hautsa puntu iforen eh, kontrako kriminalizazio kampaina salatzeko erri mugimenduarekin egindako mankin txalendza. Haiek ere sartu dira mankin txalendza hortan, eh, momentuntako sare sozialen eh, moda baita txalendza challenge hori uh, bon, interneten atxemaren duzie hautsa puntu inforen aldekoa beraz argian ere edatzen dutena eta argian ere indarkeria matxista sailean munduko hiru emazteetatik batek jasan ditu sexu erasoak hau da titulua munduko emazten euneko hogeita ma bostek jasan ditu seksu erasoak nazio batuen erakundeak emakumearen aurkako indarkeria ezabatzari buruzko adierazpena ezagri zuenetik ogeita iru urtera eta bestalde Uh, asiskoren marazkia ere, asteuntakoa eh, lehen uh, gaietan eman dute argian Abemus Kalimotsus deitzen da, alde batetik abertzale moderatuak eta bestetik nazionalista amojatuak, asmatu nor den nor, bon, lehen ikurra eaiotarena eta bigarrena Espainiarena, argian, atxemaren duzi beraz, asiskoren marazkia. Gazeta puntu bestalde Pantsoak Karrer eh, kantariaren eh, hitzak eh, kantu zaritu gabe ez naiz bizitzen ahal bere disko eta proiektu berriaz beraz elkarrizketatu dute Gazeta puntu eusen. Atzoko etorkinak ere hemen Dominika Dagerren analisia historiako erakasleak Estatu Frantsesa eta Portugalek izenpetu itzarmenaren eungarren urte mugaren kari itunari buruz hausnartu du. Hortaz beraz kazetan irakurtzen aldu duzue eta bestalde kazeta.eusen ere Google Mapsen Ipar Euskal Herriko errien izenak Euskaratzeko deialdia uh, ehm, behioen eh, hastean justuki dola haste bat zuzen lagerekin gure gomitarekin aipatu ginuen gaia. Media bazken bestalde mila behatziun eta hogeita amasei eta bimila urte artean ze historia kontatu Euskal Herria zedo Euskal Herriaren zoin historia kontatu uh, berrogei uh, urte uh, frankizten uh, estatu kolpearen uh, ondotik uh, egia eta justizia beti batailan direlarik hortaz erreportai berezi bat beraz media bazken irakurtzen aduzina Música bukatzeko zudoestekin. Parixe bordale arteko abiadura hondiko treina, garaipeina izan behar da, Guillaume Pepiren hitzak dira hemen eta bigarren gaian, bairu eta eh, fionen eh, programa brutala ere salatzen du zudoesten. Hala, zer ginoen, aipamenetan eh, hemen txe eta orain bostak eta berroita bidirelarik itzetaputzen, itzema bezala gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Bastren gaipatuko dugu atxalde untan, uh, mini festival bat uh, abiatuko baitute ostegunetik haintzina, baina eh, Bastren uh, elkartearen inguruan ispiritu bat ere bada, eta horren aipatzeko gurekin dugu Iban Rene atxalde agatzalde honaren Orduan, bastreng, zer da izen, jadanik hitz horrekin, bada zerbait entxegur, pentsatzen badela hitzaren gibelean? Bai, hori e, begiratzen baduzu iztegian zer den bastreng, milaka gauz, <laughs> milaka gauz erreiten dira bastrengari buruz. Bastreng da piano desakordutu desakor bat, mm. uh, musika talde bat, zen euh, bordela bat, nunen maztek uh, elgortuz. Mi badira mila, fe, iztegian badira bederen, taki definitia oso luzea da, bat trengari buruz, eta zen ere, barkatu, eh, belarri uh, sensiblentzat, baina presondegietan, ipurdian ematen zen tresna bat, presondegitik eskapatzeko. Nik atxikitzen dutana da, eskapatze idei Eta justuki hartu dugu bastrengen izena, zenta eh, edo zen gau, gau zerra nahi du. E, eta gero bada beti, beti zalantza, azantza, bordela ideia hori. E, ala, bastrengek ez ditu bordela musikak programatzen beizik, baina Ehm, da definizio ideki bat eta hori gustatu zaigu bere izenean. Mm. Uh, musika eta bordelaren artean uh, eh, gaiten aldugu, azkenean ebe bastren gaiten duzuarik dela instrumentu desakordatu bat, baina espres egina gainera, ez dela untxa akordatua, baina horren gainean musika egiteko beste manera bat eh, egiteko, ez? Beste manera bat niretzat musika egiteko manera horiek onak dira, ez da bai beste manera bat berdin argunt manerekin eh, komparatuz baina um, ehm, badan, berroi urte musika entzuten dutala, eta belarriak zabaldu dira, nire entzutea idekida, eta iduritzen zait berdin eh, giren munduan entzuten direla, beti musika uh, berbereak, popa, roka, folka, hola, ongi definizien, hola, ongi klasifikatzen aldiren musika batzuk. Mm. Ta guk bastrengekin, justuki, nahi dugu jender, uh, oparitu, uh, beste musikalarien, beste ikertzailean, uh, olerkitzailean ere uh, musika. Hala. Da, kutsetan ez diren txartzen musika guziak bastrengen zatizaren dira. Eta hor, bada mundu ahunt uh, zabal bat, eh, nola eten gabe eta buka eragabeko mhm. mundu bat. Bai, dena. den, elburua beraz, uh, eh, msa, definitzen alez diren edo klasifikatzen alez diren musika horiek uh, programatzea eta bai. idekitzea leku bat ere olako improvisaketei eta olako be, ispira, ispiritu lasatzea jola gaiten alba da? Ne bai, ne dena ulertu duzu. Ah, <laughs> Gero, um, Egierrateko eh, animaleko jauziak egiten ditugu, eh, kontsertu batetik bestera, eta justuki pro, kontsertuak programatzen ditutalaik, erreiten dut jender, berdin, gaur, ez du zimaitatuko, baitan, eldu den aldean, arrot baitatuko duzien, gara batetik bestera, oso oso desberdina dela. Olako um, kontzertuetan ere arrisku bat ba. uh, bada ez, eta uh, azkenean izaiten alda musikariek oiek plazera hartzen dute, pixkat uh, mugak hautsiz eta urgunago joanez beti, eta publikoak ere behar du ukan, uh, zakit, belarri, mm, behar du izan belarri musikari bat justuki olako uh, Bai, eta ez, eta hor plazatik plazera joan girelaik, bazen familia hainit, zaur hainit, zadin guzietako jendea, Eh, nola kanpoan ginen eh, jende batzuk eh, gure publiko treina, musika treina bidean hartu dute eta bukaera ino egon dira. Nik uste dut programatzaileak uste dutela jakit, ba, ba, uste dutela uh, jendeak nahi dutena entzun, hain zi nola egan. badakitela, uste dutela, jendeak nahi dutela entzun. Eta nik uste dut, ez dira jendeak zozoa entzat, ez dira zozoa kendiak eta belarriak naski zabalagoak direla, pentsatzen dugun zabalagoak direla, eta joan den aldean ere temploan izan dira hau hainitz, jende desberdin hainitz, eta azkenean ene ustez uh, eh, uh, eh, orokorti jendea eta publikoa uh, ahun pres dela horako abenturen egiteko. Eta iduritzen zait bizi munduan ere, uh, erraiten da beste mundu bat posible dela, ene ustez beste estetikak uh, eh, aldira ele, mm -hmm. eta eh, beste entzuteak, beste kontsertulekoak, beraz guk uh, nahi ditugu pixka bat bideak ideki, zabaldu, belarriak ere, eta uste dut ez da justuki berezik erraiten duzuna horren kontra borrokatzen gira, ez da bat musika elitiz, elitizta bat, ez da bat musika uh, espezialisten zat, mhm. nik uste dut bai abentura bat dela, hartu behar dizu trein, joan behar zira diakin jabe den, hori bai, mm -hmm. bainan, uh, eh, sorpresa hau nireku kaiten aldituzula. Eta, mm, ba, gure apustua hori da. Eta beraz hor ostegunetik aintzina abentura zaleak balin bazizten zuleak. Uh, bat antolatzen du, uh, eh, do bastreng minifestivala uh, eh, baiona eta miahitzaren artean hor, eta gainera ondoko mm. aste burian, uh, ah ez ez, buruntan luzatzen dena, eta uh, bezakit, uh, se, eta sunetan gabe, edo bai, ba, ostegunean, bon, eh? film, bai, filma bat izango da, lehenik... ostegua, eh, ostegunez hor uh, eh, zazpietan, ratxaldez, hasten cinéma uh, eh, lotre zinema, zinema gelan, uh, musika bikote batekin, trombonista eta klarineta kontrabaixua, eta zinegelan oparituko digute, hola, au minuta, ordu erdi bat improvisatua. Gero bada filma bat Don Povros de la Manche, mm. eta hori da Jean-François Povroz gitarra gitaristari buruz, eta Jean-François Povroz da pixka bat Jimmy Hendrix frantxez bat, oso guti ezagutua dena publiko haundien artean, baina uh, musika munduan argunt ezagutua da, badoa beden bian bi, bi, bi dizurtean japonesat, afen japonerarat eta ameriketarat, eta eh, rock improvisatu eta eroa errege bat, pixka bat. Mhm. Eta Jean-François Pauvronz da ezagutu behar den pertsonai bat. Egiazki azki, bat dituai, eta bost urte beden. Eta beti harina hain zina hor. Ila betero, mm, improvixatzen du musikan ari berri ekin mundu guzian. hori izango da Jean-François Povoz. Eta eh, filme, filma e, egilea, bai. ere hori izango da. Eta hortik pastuko gira, eh, santispiritu den ostatu zahar batera, eta izena duena Le Bistro, eta ukanen dugu laukote bat, barbar taldea, hor izanen da eh, lau pariseko musikalari, Berdin, eh, adin ez haundinekoak, berak irurugei urte dute bederen, eh? Eta bada berrogei urte Europa guzian ari direla musika improbisak eta jotzen. Eta ostiralean, eh, mi harritzeko atabalen eh, izango da gaualdia, Joseba Irazoki zagutzen duguna gehiago guk berdin, eta Benjamin Kolen baterian horako topaketa bat, clash test bai. bat. Joseba Irazokikin hasi ginuen gure lehen bastrenga 2000 eta bederatian. egin nuen berriro eh, Joseba gurutatu, eta beraz eh, hor uh, joko du Benjamin Colen perkusionista bateristarekin. Benjamin Colen Parisekoa zen, guai uh, Euskal Herrin da, Euskal Herrin enamoratu da, beraz <laughs> eh, juju bikotean jontzen du, hemen Euskal Herrin ez mutua da berdin juju taldearekin. Bai. Eta da ere Fantasio Francesc Frances perkusionista, Eta, gero gau hortan badira beste bitaldea ahun famatu da Marto Rouge, Jean-François Pauvros Eh, musikalariarekin hor, eh, erakusten dugun filmaren eh, gitarista. Gero baditu. Ba, eta gero baduzu kanibale baile Tuluzeko talde oso famatu bat ere. Beraz hor, gau uh, ertzo bat, uh, miarritzen, 6 euro entzat. Eta... eta, gero itzutzen gira larun batean baionarat. Bai, hor komponeko peinan, beraz larun batean uh, kanari taldea tolosatik hor bai, izango Bai, eta hor, improvisak eta mundurik ateratzen gira, uh, eh, zergaitik karari gomitatu dut, zenta iduritzen zait uh, eh, egiarrateko eien uh, talde, uh, zen musika irazten duenak, beinat izenagu, beinat kazamaiu, baionakoa da, nire betiko lagun bat, oai hogeita bosturte den bizidela, eta bere proiektu hau, da Tom Waits, David Bowie, Nino Rota, Nino Rota da Felinik egin zitzen uh, Zelini musika... Zeliniren zilmen musika egilea. Bo, be, bastreng, eh? Ulertu dugu. Hori da espiritua eta be, erranduzun bezala abentura proposamen bat da ere musikala eta belagientzat eta gorputzarentzat ere pentsatzen dut olako kasuetan eta beldurtu gabe beraz urbiltzea proposatzen duzi ostegunetik haintzina. Eh, bai. E... Deitzen aldut zerbait arantxa? Errazu. Gau bak hau sei eurotan da, berriz, uh, merte, eh? Uh, eh. eh, bilzen dugun diru guzia musikalari badoa, ez dugul uh, publiko laguntzarik, deusik, eh, musikalariek txan oiten dute, biherren gauza, segituko dugula ola urte guzi luzean lekutik lekutarat aldatuko dugu aldi horoz lekuz, eta hor abenduan badugu beste Euskaldun samatua, Alex Mendizabal, uh, abenduaren amaseian heldu zaiku, deia programatu dugu bazten geniaz, eta hau uh, da nire euskal musikalari maitatuena, erroman bizira bada guai hogeita amara urte, baina uh, musika egiten du plastikazko globoekin. Eta gure berrien segitzeko Facebooken baduzie horri alde bat uh, baztren baiona, hasti da maitatzea, Eta hola, erresibituko dituzi gure berriak, uh, direktuki zuen uh, ordinagailuan. Eh Ebala, zuzenki. Iban Rene, euh, mil esker eta bastringa hon, beraz? Oh, arantxa, eta bezkazken bat, batzutan bastringen kontsertuak euh, ber emaenak dira, suberon eta basena barren. Aigia. Ah, eh? batzuk hemen euh, baiuna ingurutik ateratzen dira, bai suberon eta bai uh, basena fajora. Hala. Mhm. Ados, horrekin bukatu dugu iban? Horrekin bukatu dugu. Adio. Mil esker. Eta mil esker hain deitzen da talde hau eta erran bezala Bastreng mini festivalean ere hor izango dira horiek eh, larun bat eh, gauean hor konpon peinan arituko dira eta beraz ostegun eta ostiralean ere beste itzorduak eh, dituzie uh, bai honan eta miarritzen ostiralerako Utsumandoka Utsu Charles Bidegen jinen zaiku oker eta makur hitzekin. Eh, makur hain zuten duzulein, pexazen duzu, okertua bezala, biurria dela. Bestalde ere egiten alduzu istripu batean izan dea makurrik. Aldiz Jean Jo Ferrauek kapitalismoaen historia dela eta telorismoa aipatuko deiku. Taylorek adibidez pala batzuk eh, banatzeko langileen eh, besoak neurtzen zituen. Eraiteko, bon, zuk hartuko duzu pala hori eta pala horekin meta hori ustuko duzu geita amar golpetan. Eta eniaute etxamendik aldiz zutik kantoia beraz, xehetazionak ekarriko teizku. Prefetak demolartan zutik deitzen ziena. Bazitean interviuak inak ziluestekin investigatula. Un carteron de, de cervelet euh, avec une revue qui s'appelle Zutik. Utsubandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsubandoko! Eta adi emankizuna ere sari amarrontan eta behatzi honetan eh, hogeita rabots emankizuna, gure irratiaren emankizuna eta entzun, joku irringarri bat egin baitugu goizuntan. Eta e, eh, beniko zaituztet gaur, itzordua bihar, bostak eta seiak artean, sorpresa initzekin, entzigur, momentu seiak, uskal irratietan.